باوري بينيه چبونيه چو اسب اساس و مسئله نینه اف هر, هر که مروف هر ناوه که خوده بید یا صفت که خوده بید که اف هر دو که رب العالمین یتهین و بومه یتگوتین ناو یتهین و صفات یتهین هر ایکی ایک ناو رب العالمین این کاریه لبکت بشت او ناوه خوده نیه یا صفت که رب العالمین این کاریه لبکت بشت او رب العالمین نیه افش هر توحید مروي نهايت وده مروفی تیشی، چون در کد ناف دینی دا مروف ناف دین اسلام دا نامینید چونکه رب العالمین قرآن ده گوتیم ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها يقول رب العالمين او نوفت هما جوان جوانتر و هما كامل كاملتر يتوينه و خدهت بخدا نوين و رب العالمين يتهين و پیغمبر صلى الله عليه وسلم يدو رب العالمين دانان اوه تبهم ايمان پی بینین که اوه نوفت رب العالمين و يت كامل و يت بعيبن و بكيماتنا و بشتين که گل هندش دا اوه اه، گل وانا وانش دا رب العالمين صفاتش يتهين صفات الشيطان صفات هين وكي عندك صفات هين صفات رب العالمين يذاتنا وكي السمع البصر يعني أبي الناف ذات وقف ذات رب العالمين يدهين وكي غالبون ديتن أبا بجن صفات الذاتية تبي أنفانش هما رب, رب, رب العالمين إثبات كين هل وكي رب العالمين بخو إثبات كري اه، رب العالمين يقولي من غالب بيت أزبينا من علمي هاي من اف صفاتانه همو ناف قرآن دایت هاتین یا ناف حدیث پیغمبری دایت هاتین صلی الله علیه و سلم به هنده تیوی امیش ایمان پی بینین یا او صفات دینه کس بجن صفات الفعلیه صفات الفعلیه وکی او کارن اویت رب العالمین کرد وکی بجد ینزل ربنا كل لیلت الى السماء الدنيا همو شبک دیمایی که شبه سیکی اخیر یا شبه رب العالمین تیت عثمان دنیای یان الرحمن على العرش استوا رب العالمین یه چوه سر عرشی پشتی عبد عثمان چه وبشتي و پشتی اف عبد عثمان خلاص کرین و تمام کرین یه چوه سر عرشی اما صفات الفعلین على وقت رب العالمین حس کرده چه کرد؟ دوا شلانه دوا کارانه کرد و صفات ما هم بجن صفات الخبریه صفات الخبریه كنا او صفات اوید رب العالمین و مگوتین بدليل كي آن آيات القرآن دا يان پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديثك صحيح دا خوه أما مبخو ام نشن تو في صفتي بكي داني ورب العالمين إثبات كي بدليل إلا أفانا مبريكا دليل يزاني رب العالمين أف صفتي تهين أف صفاتنا تهين هل وكي رب العالمين بما ادناف قرآن داوتين يعني حديث بيعنبر صلى الله عليه وسلم كرب العالمين يقوتين من دودست هين رب العالمين يقوتين من شافت هين بل يداه مبسوطتان آن وقت رب العالمين قلت يا إبليسي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قلت يا شوال تكركتو سجودنا بيبوي أمام هردو دستخو شكري أنا حديثة البيعنبر صلى الله عليه وسلم يقول كلتا يدي ربي يمين أنا هر حديثة كهات بيت كبعسي ايك الواصفة تنكر بيت كبجن الصفات الخبرية الصفات الخبرية وصفتنا أبيت رب العالمين موجودين يجي هر ايك الواصفة تنش كبو مهات بيت النف قرآن ده يا النف حديثك صحيحة پیغمبری ده صلى الله عليه وسلم تبیام همه چه بکن؟ همه ایمان في بین و باوری پی بین به هنده چه بکن؟ به هنده انکاریه بکن دو نوع انکاری شکن انکاریه که های اگدی بشت اول نوع خود نیه و من آن رب العالمين نیه چه شكتلانيه في انکاریه چیه؟ اف انکاریه چونه دلت نو دینی ده و کفره هر نوع انکاریه که هبي اوه چونه ده دینی ده مادم خدا بخو گوتیه بجمن اوه هی اف ناوه هی آن اف صفته هی آن پیغمبر صلی الله علیه وسلم که شارزاترین کسب رب العالمینی پشتی رب العالمینی اوی بجید والله رب العالمینی اف ناوه هی آن اف صفته هی چطور در درابین لاد خورا چه دکن؟ لاد خورا این کاریا و ناوه نکن آن این کاریا و صفتا نکن حاجتا چه والله با عقل من قبل ناکت یعنی حکم گوتی با خود اوه هی یعنی اوه کیه بشر یعنی رب العالمین یه گوتی اما لیسه که مثلی شیون او چه خوده هی چو وکی منیه نه ناوت وی وکی منه نه صفاتت وی وکی منه نه کارت وی وکی منه چو چته وی وکی منیه همو چته رب العالمین یه لایقه که لایقه به رب العالمین بهند کاری هر ایکل وانا وانا یان صفتانه، هوا توحید مروی ناهلید و مروی برف کفره بد و برف چونه داره بد ناف دین اسلامه ده هکه ایک بجید الله با هندگیت هین لنا کن اما تأویل کن خاصة صفاته صفات رب العالمين تأويل كان بين يسح صفات دستي ونيا ده معنى كادي ديدت علماء يقولي أوي تأويلش كان تأويل يعني یعنی تفسير دك يعني یعنی معنى كادي ديدت أو معنانية أو أف كلمة أمزان لغة عربية أف كلمة بهات يدانان يمكن ناف لغة عربية يد بودستی هات کارینا هک یک معنای کادی داد. أفيد بشن تأويل. چونکه اف معنای یا چیه یا هر جاره یا دیره جرحش ار چو اصل و اساس بو به معنای نینه اگه اگه بجو تینی و زیتون یعنی حسن و حسینن ماز بنا خود هر دو کبی یا به تاویل که تاویل که چیه چو تاویل نیه نه تاویل که کفریه اگه بجو ولواتین و زیتون و نه یعنی بحث حسن و حسین حسینه راز بنا خود بید اما نه ناف لغتی دا اف معنوه لیچید نه نزیک و نه دیر چه اف معنوه لناچید بند اف تأویلش او وی تفسیرش داد هر وکی وی کسی به این کاریه کرد چه فرق ما بین مادانیه یک بیشت خود اف ناونیه و نفس صفتنیه مگوتی و کفر و چونه دارد ناف دا. و یک بیت معنا که هو لبده و تأویل که هوش لبدد بیشت مرج البحرین یلتقیانی بیشت البحرین بحثی امام علی فاطمه راز بنا خود لبید اما چه فرق نیه ما بینوی و یه دی اوید بجید والله شو اصل و اساس بونینه و ربعانی العالمین اف صفته هدنیه پس چه فرق ما بین و هر دو اما او تاویلا او ناف لغتی دا معنایک بو هی ابدیری معنایک رو بیدات وکی بجنه ایک المعنایک وی بجنه ناف لغت عربی دا بجنه قوه یان بجنه نعمه اول معنایک ديري یا هی نخو دسته اما ناف لغت عربی دا هندل جرا تیت ید بو چشتت؟ بو قوتش تید ید بو معنا هندش معنا نعمتش بجن له يد علیه يعني له نعمة علي فلان كسي چه اللالي من هاي نعمتك قال مكري باشيك قال مكري هذا ناف لغة عربي داتيت بس كي ناف معنای دا دیار کرد ناف جمله دا دیار کرد حتی وی دلیلک نبید تو نشه به معنای بده حتی دلیلک نبید قرینک ناف لغت عربی دا بشه قرینه حتی دلیلک گلدا نبید تو نشه به معنای بشه ید یعنی نعمته ایلا تیبا چید گلده هبید؟ ایلا قرینه اجا علماء با اوه وا تفسیرانه لبداد هر وا تأویلانه نافت خدا و صفات خدا اوش هر دشتن ناف گل وا کسا ده این کاریه لید کن یه گوتی اوا مروانه مادم ناف لغت عربی دا ریکک هیا و معناه که ایک الوا معناه لید یه گوتی ایک هل اف مروفه پیچه نهین پی کافر نابن و اف حکمه ناشته سره ونیا دی بوهیت دیار کرن مادم معناه وی کلمه اولیه دی بوهیت دیار کرن بلکه اوی چه هایی بلکه اوی شبهه که هید بلکه اوه هوی تیگشتی بودی مناف لغت عربی ده اف معنا بوده تا کارینم برهند ام برهند اوی حکمه و وینی اوی چه لب کرد ها که لب داد کرد چو اف معناه نبید لغتی ده یان وکی نیا به این کاری لب کرد اوی حکم می تخفیف تره حتی بو چه لب کن حتی بو اف مسئله و اف حکم وی وی ناوی یان وی صفتی بیت دیار کرن برند ایمان ما و عقیده ما یا بسرمان برن بری ناوت خدا و برن بری صفات رب العالمینی تیوی اوه بید هر ناوه که خوده به خدا یعنی هر صفت که خدای به خود دانای یان هر که پیغمبری صلی الله علیه و سلم حدیث کا صحیح ده رب العالمین دانای یان پیغمبری صلی الله علیه و سلم صفتك بو بهم رب العالمين دابت بيت حديثك كصحيح دا تبي هم چه بكين تبي هم إيمان بينين وباورية ببينين يا ما سرما أو هم چه بكين هم إيمان ببينين وإثبات كين رب العالمين سرما أو نية هم رابين چه بكين همچين بينين رب العالمين نقول من ناف ما بويت إينا وهذا صفات نشون كش لب قرن كي لايق من أبو من إثبات كين لايقش نية چه بكين نفي بكين من إنكارية بكين چوش لو نقول يا ما يقول أفنافت من وهذا صفات من بإيمان بينين ونافات چش بكين دعاش بيكن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يقولي نعفت هما جوان تري وهما كامل تري هي رب العالمين بخود شيء بكن بخود دعا بكن بجا يا غفور اغفر لي يا تواب تب علي يعني يا وكسيتو جناحة عبد خو اللي خوش بتو المن خوش ببه يا وكسيتو توبة قبيل كي توبة من قبيل كي يا رحمن ارحمني يا رحيم ارحمني وهو هر ناوك رب العالمين رب العالمين دامك هم پی ببينو هم چش ببكين هم دعا ببكين يا رزاق ارزقني يا رازق ارزقني هر ناوك رب العالمين مروف رب العالمين دامك هم چه ببكين هم دعا ببكين ودا خاز ببكين و دست خوب بلند کنیم با رب العالمینی و دا خازب رب العالمینی بکن و دیس اوه صفتانش یگوت یما یه هم چی بکن؟ دا با رب العالمین اثبات کن نه هم رب کیف خوب کنیم نو دا نولا اوه رب العالمین نولا و معنوی اوه نیه و عادمانیه یا سرما و هم چکن هم با یه ببینیم و کی خدا بودی و کی پیامبری بودی صلی الله علیه وسلم هم خو هکا هکا صفتک ات قرآن دهاد بید یان ات حدیث که صحیح دهاد بی صلی الله علیه وسلم هکا او صفت سر ظاهره و سر و سر و نبید بومه چی کری هم خو پیغمبری بومه دیار کری پیامبر صلی الله علیه وسلم بجد رب العالمین بجید که حدیث که قدسیه بجد رجا قیامت دبشته عبد خو بشتى عبدي مريضت فلم تعدني بشتى أي عبدي من أس نخوش بوم تبو سردنا منك تبو نواتي ساعة كامل او عبد كده چه بيش بزيارة بخود رب العالمين اول مرض ونخوشي نخوشي مروفة تنخوش نخوش نابي رب العالمين بيشته أبخوه حديثة كاب خود وما ديارك رب العالمين خود وما ديارك بيشته اما علمت ان عبدي فلانا مريضة لو زرته لوجدتني عنده بجمعتونو زاني فلان عبد من چلاد بو نخوش بو هكا دو چو بو لاليوي دامن لاليوي بینی. یعنی یعنی چی یعنی یعنی رب العالمين قوتي اس نخوش نابا مش يار بخلتينا جانا وقت في بو ما مقوتي بيغنبري صلى الله عليه وسلم اف حديث قدسي قوتي رب العالمين هد بيشتا هبقو اف صفته صفته كيه صفت بشری یا صفت نقصیه دو کس خلطه نگید هب خوبی بو مدرس کرده هکو او دو ما بیشته به هکا صفتک هو معناك خلت لبجيت ومعناك هو لبجيت ونيك كيماتي بيد برب العالمين هبكو كي ما يدرس كري بيا ديار كري رب العالمين خوب ما يديار كري بيا درس كري ودي شيا ما خلتنا جنونية أفا مقصدك أس نخوش نبي ما رب العالمين ودي كده نخوش بيت فلان عبد من ده نخوش بيت آن وقت رب العالمين بجيت هر في حديث ده بيشت از برسيبهم تبو خار ندامد هاو عبد بجيت يا رب خده ما تو رب العالمين تو برسينا و تو خار نه و خار نخود فلان عبد من يچلي بو يبرسيبو هکا تخارن دا بويه دا جزايبه لالي من بيني دا جزایوه جزايبه کرا هكا مع صفتك معناوي رب ما كيماتي بيد رب خو خوده بومه چلی کری بومه گوتی و بومه گوتی اشيار هر وکی بومه درس کری و اشيار اشیار بینم چلی نکن هم خلط نکن هم او صفت دي هم مود رب العالمینی چلی هن هین إثبات کرن بس وکی که وکی لعيق رب العالمین ليس كمثلي شيء ما أصلين قاعدات نف أسماء الله الحسنى وصفاته العليا أو نافت رب العالمين وصفات رب المواصلين قاعدة أفيا أف آياتا أو آية ليس كمثله شيء عندنا خلاص هذا إيمان في هبيت تتوي مرتاح بي وقت خده هب نافك بحقوتي ها صفتك بحقوتي حوجنيا بنيا برنبري عقل خو ولا بأفهويا وأفهويا حوجي فاشتنا همانيا أو تشتي خده هاي وكي كسينية أو ذات خده هاي ذات كبومات بجن جسم ما جسمك هي رب العالمين ذات هي ذات هي وكي كسينية اج او صفات النف في ذاتيش دا ذات رب العالمين وكي صفات كسينية نا ديت نوي وكيامة نا غالب نوي اما نا اخف نوي اما نا آه، هات نخاروي وكيامة چو رشتي رب العالمين يوكي منية همو همو چتکی لايقي ذات رب العالمين و رب العالمين ام چلی نزانی که اجتبا بس ام زانی او صفاتا يتوكي وکیت وكي لايقي ذات رب العالمين و وکی چو مخلوق او چو مروانينا وقوله الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن خدانا كتاب رحمة خدا لبيت أول آيات أف آياتين وبجد أف آياتا ورب العالمين يقول وهم يكفرون بالرحمن هذا بحسي مشركة قريشي أبو و کفرینی که کر ویناوه خوده الرحمن و ایمان ویناوه نبو بر هند صلح بیه. وقتی ما بین سلمان و مشرکت مکه صلح چه بی و پیکاتم چه بی هنگی پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوت سهیلی که او مازن مشرکا بو مندوب مشرکا بو هاد بو صلحی پیغمبری صلی الله علیه وسلم گریده گوته یعنی وان دا صلحه بنویسین هر دوکان اتفاق کرد که صلح و پیکاتن ما بین وادو بیده کرن صلح ها کرن گوته بنویسه گوته کاتبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم گوته بنویسه او او او دست پیکا و گوته بنویسه بسم الله الرحمن الرحیم اوی سهیلی گوته اوی مشرک گوته هم رحمانی نناسی و ما ایمان بینیه خو ایمان خودی هم بود مشرکان ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم وإمام خده هبو رب العالمين هبو أما إمام چه أبو؟ إمام فينا فيناوين أبو وهم يكفرون بالرحمن برندش وقت پیامبری صلی الله علیه و سلم گفت بنویسن بسم الله الرحمن الرحیم گفت ما امام رحمان یا گفت بس ام رحمان کی ناسین که رحمان یمامه که مسیلمه الكذاب گفت ام بس وی ناسین ام چکاس دین ناسین یعنی ما امام ویناوینیه بل هند رب العالمين چه گوته؟ گوته وهم يكفرون بالرحمانی گوته وانا مادم ايمان ايك ناوه رب العالمين یا او كفره و كفرين کفرینی رب العالمين هاي خدا نكتبش به هند اف بابا همو سر به هنده چه گری كمرو في تیویا ايمان همو چه هبید؟ همو ناوید خود هبید وأن رب العالمين آياتك قل أيا ما تدعو فلو الأسماء الحسنى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فلو الأسماء الحسنى يقول اف نوفا همويت كنا همويت ايك ذاتن كرب العالمين والله جتب هر نوفكي عبادتي ويت كي ودعات كي ودا خازلت كي همو نوفت رب العالمين همو نوفت هما جمعتر و هما كاملتر رب العالمين تبيام ايمان بچي بينين ايمان وانا وانا بينين كأفا همويت رب العالمين وأفا همو دليل سر مازناتيا رب العالمين وقت رب العالمين اف هند نوفهين أفا همو دليل سر چه سر هند رب العالمين هما ماصر و هما كاملتر و چو عيب و جوا ایمان چی چنبو و ایمان ایک ناف تنه، الرحمن و دلیل هندش چیه که و امام خودی هبو اما امام بس ناوکی نبو و بس بوس ایکل سبب که رب العالمین گوته او کافرن چونکی و گوته پیغمبر صلی الله علیه وسلم گوته بلا بنویسید بسمک اللهم گوته بلا بنویسید ناوی رب العالمین اللهم الله ناوی که ناوی رب العالمین اما گوته بلا کی ناوی نویسید الرحمن گوته من امام پینید إلى رب العالمين قلت وهم يكفرون بالرحمن قتوا إمام تنيا إمام رحمن نيا إكنا ناف رب العالمين إمام تنبو إنا بنا سبب هنده بكافر ببن وفي حديث البخاري قال علي وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله حرف آخفنا إمام علي راز بنا خدا لبيت بجيت حدث الناس بجيت وقت تبو عالم تاغبي وعالم نصيحات كي وعالم حديثك بيعنبريد بجي صلى الله عليه وسلم وهل امرو امروفك تو نصيحتك ويجتكي بجيت هند بجي بما يعرفون وي حديثه وي آيات بو بجي او او تيب جهيد وعقل بي وي آيات وي حديثه قبيل كد اما يسر تيجي هشنويدة بو نبجي برچه امام علی بوده برچه بو وین نبیجه اتوریدون ان یکذب الله و رسوله ایت ما حسکن خدا و پیغمبر را ایک دروهی میته داره طبعا کس حسنا دار کس حسنا که مروف اک بیت اللالی مروفی ونیا آخفنا خوده آن آخفنا پیغمبری صلی الله علیه چه کرد؟ دروهی میته داره کس حسنا کرد بهنده مادم کس حسنا کرد بجی چه بکن هم؟ وی آخفنا بیجن خلکی او عالم چه کرد؟ عالم تیل گهید همو خلق هم همو همو مروف هەموو مرۆڤ تێگەشتنەوەوەکی یەک همو هەموو مرۆڤ تکی شتێکی دست به کام مروف تی دست خوب دینی خوبت گرید فرقت گر هنده وقت تو شارزا بوی و تا قرآن و آیت, آیت قرآن دا شارزا بوی و حدیث پیانبی دا شارزا بوی صلی الله علیه وسلم و نف عقیده دا و بیرو بایر دا شارزا بوی دینی دا تپچک شارزا بوی فرقه وقتی دست بکن هندک چتا بوده بیجند ایک بید بوتا بیجید تو قبیل بس بشی تو شارزا بوی تا بشی تو تشتک عادی وقتی تو بیچه که شارزا بوی هر دیسا هنده چش بوتا بیتا بوتن یا باشنی یا بوتا بیتا جه شکه و جه هنده که بیده سبب هنده دین خصص سز بیه هنگیش پشتی مده که دی تو باشش تو شارزا بوی هنده هنگی هندهش دیده بمروی چه بهت دمروی هیتا گوتن و هیتا دیار کرد آهو چی گا و دست که <coughs> و سریع اولی مروی همو چشتک بو یکی گوتی و همو رو بکه اشارزان بی دینی دا ده چه جرای دی بشت بابو به چه بونیه و دی بشت به حدیثه چه بونیه و او شتود بیشی چه بونیه بو چونکه که مرو بکه چیه؟ شتو با اشارزان بی دینی دا مرو ایماندار مرو به بسلمان همو مرو بک همو وکی یک نینه او کسی <clears throat> تازه دی دینی چی دو تازه دست خوب دینی بدگرید وەکی وینی ئەوێ شارەزە دینی دا وەکی وینی ئەوێ علم هەی وەکی وینی ئەوێ ئاەت قڕانە زانیت وەکی وینی ئەوێ حەیکە پێیانبەری سا الله عليه وسلم زانیت چکەس وەکی وانە نییە وەکی بۆش شارەزە نییە بە هەندێک وەکی تو گۆندەشتی بێژی بیتە چه، بیتە سبب هەندێک که او آیات قرآن یا حدیث پیامبری صلی الله علیه و سلم باری بینکتو و راس نیت داره هوا معنی حدیث الناس بما يعرفونه یه نه یعنی واجتتو بیجا خلقی افشتزانم چون اگر ده چه او چش گوته اوه زانه و نی حوجانی او ده قد بشته سموش که زانه اما واش تا بجه اوه تیر گهن و اوه تو زانه و او کس اوه دعویت کرد، و اوه عالم نصحت کرد، او تیویا چه لالی هبید؟ تیویا شارزای و حکمت لالی هبید بر هندش پیغمبری صلی الله علیه و سلم وقتی معاد بن یمن بریک معاد بن جبل بریک یمنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوت معاذ گوت اول چش دی خلقی فیره چکی الى ان يوحد الله فيها توحيد كي إلى شهادة أن لا إله إلا الله تفيرا معنى لا إله إلا الله كي تفيرا معنى محمد رسول الله كي تفيرا من كي بشتي مدك يا كتديد توحيد وعقيدة بوارد وقائم بون وبيد بون تفيرا چي كي تفيرا نبيش كي بشتي نبيجه قد دفيرا زكاة كي بشتي زكاة دفيرا روجي كي واهو پیامبری صلی الله علیه و سلم گفته حتی اشتکی فیر بن پشتی نیده اشتکی دی فیر که اما تو هموش تی بجیه مروف اکا وکا تا همو تلیوی هموش تی عقیده و یه دینی و یه عبادت و یه سنت و یه مستحب همه ویک راویجیه اتریدون ان یکذب الله و رسوله یعنی ما هستن خود پیغمبر درهین بینه داره هکم هستن خرابو بجه ویگا به مرو وکده چه بشته ده؟ بشته ده به بونیه؟ و وقتی بود اف اخفنش کرد اف مرو وکه راب و آخفنه چه کرد؟ یا کفری کرد چشک تدانیه تو آخفنا خوده دروهی بینه داره آخفنا پیغمبری صلی الله علیه سلم دروهی بینه داره و چیه؟ یعنی اوه چونه دارد ناف دینی دو و کفره بس ریکاکی که دو بی اف آخفنا کرد و ریکا که تیشه اف کفره بود طبعا ریکا مر وقتی من اف, اف آخفنا بود کری در هندش امام علی عاظمین خدا لبید ید بجید حدیث الناس بما يعرفونه هل تريدون أن يكذب الله ورسوله برچش خدا امام علی راز بنا خدای بید اف آخف نبوید یا خدا نکتب اف آخف یعنی هندک صفاتت تاین یه رب العالمینی تو بو خلکی بیجی اک او خلک تیره گهید ده خدا و پیانبری درون این تداره تیو تو چه بکی؟ تیو تو بو خلفی و مروانه نبیجی باید چه که هر نبیجیم بو نه جاره بو نبیجی حتی اف مروفه چه تید؟ حتی اف مروفه شارزاد بی دینی دا حتی بچک معلومات هم سر دینی حتی بزانی دنیا ناف دینی دا هر نجورا دینی و دست خوگرتنم دین اسلامه من پیت تو و ایمان مروی کامل نابید حتی تو چلی نکی؟ حتی هموش تکی تو خود اسلیمی رب العالمین نکی وقتی اول لالی پیدا بو و لالی اف آیتا معنوات تگهشت ونیا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخياره من امرهم وقتی اف آیتانا واشتانا تگهشتن گیده بو چلی که؟ هنگی دگو هموش دی بیجی عبکوش هموش دی چلی کرد عبکوش هموشتی دی قبیل کرد وعبد الله بن لبید، ویش بنا که که یا نیزی که به آخفنه ویش آخفنه که هی که زی که به آخفنا و امام علی که عاظم بن آخده لبید یا امام عبدالله بن مسعود بجید الشيار بأخفنا كنك و وجماعتك که أتبزاني أو كاس أو مروفلاليتا ونيا أفي أخفنا چلنا كان تراغهن و نزانن المعنامه و يشارزانينا بجيت حكا تكر أف أخفنا بوا کسانه لا تبلغه عقولهم عقل توا اشتو يشارزانين او ول و و تناگهن بجد إلا دبو هندك الوابيتا چه فتنه بیتا فتنه عده به بسابرج مرو قبل که تازه یهاتی دست بكري جمعات کد و تازه دست کی دست خوب دينه خوبه درستی درستي تبچی الالیوانی هنده چتی بو بیجی دست بیکا فقیر فقری توباویه و بگریانواویه بودین ناف دینی دا و ناف دسو گرنا دین اسلام تو بودن داشتی بیشی فقیدی دنیا دعاپلوی او بی تنو گید جا بیده سبب هنده هم میده چه گد او برا ما دمه بغوک زحمت خودمه پیچه نمیدم شد تو بچی ونیا فقیدی تازه یهایی یهایی هم زگفت نمیجی بد او قمیسی خویه چیله که وقت نمیجی دا دست بید بلنکی نه چی بیجی بزانی به پیغمبر صلی الله علیہ وسلم نهی یا لیکی اوکه. او اوکی ها او دوشت اوه ایک هو قمیسیش پیغمبر شوی قمیسی یعنی نوشته ای بود چون که تو تازه مروه نزانید مسئله که چیه نزانید دین و نیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم و رب العالمین دین حاکم سر همو تکی اوی تیر ایش تو ایش رزانید و مسئله دا تو نزانید که منیا ما دی چه موقف همید برم بری آیت قرآن برم بری حیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشتا خود اگر پیغمبری بود تو و بدروه ای برای برکات ترا کی درونی اینا داره پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بر هند به بسمات و خوشیار بده و خاصتا هم عالم نصیحت کرد و دعوت کرد یا گلک خوشیار بده شیار بید آخفنگ نکد بو کی بینه یعنی لا تبلغه عقولهم نگشتش دف مروف عقل بی و تیگشت و نگشت یا به حدی کو هموش تکیل تولگری إلا كان لبعضهم فتنه یعنی بس على الله سبشت إلا يعني عبد الله بن مسعود بشت إلا أفاقنا دبو هندك الوا بيتا چه بيتا فتنة بيتا سبب هندك نیه خب کو دینه خو بيت بيتا سبب هندك تشتکی بکرد ونیا و کفری بید حرککا کفری بید بر هند مروغة بسلمان بیای چه بید تیویا باشه اشیا بید یان او حدیثت هات انصال صفات رب العالمینی که پیغمبر بس الله علیه وسلم همو سيكيو اخير هم همو شبكي رب العالمين تیت عثمان الدنياي تو بو جار هی بلکی بو ایکی بيجي هم مروگه که گلک شارزانه بيتو او هشتو ديني دا یه بشه در باهنگ عرش بطا میتوه برای برامینه بشه الرحمن علی العرش استوا یعنی بو بو مروی بو چه؟ بو فتنه بو فتنه شد شدنیت لای تو بیجی تیت خاره بی وقتی رشه بیجی رب العالمین سه و اخیر شبه دعا قبیل کرد بو چون گیشت اف مروی نگشت یه درجه تو بیجی تیت خاره اگر دگو تیت خاره ایک دیگه بشه در برای عرش چه دوت عرش بطال وتوي قالوا بيجيش ليس كمثله شيء رب العالمين وكيمانية أو في تحملناك وقبلناك شو كيشتو إيمانوي نجاشت يا به درجة أو في قبلناك بل هنده يتهو تيفيا چلو كي ونيا تيفيا واجتنا بونه نبود حتى چلتين حتى إيمانوي بقوة كبير حتى شارزات بديني پشت ينجي دبو چله پشت ينجي دبو معنى ونيا یعنی یعنی بناه نبوتن ندهي نبوتن بس كانجي پشت يتجاتوه درجة أو بوته هند بوما ديار بدنيا ناف و آخفنا ای که امام علي رضوی الله خود خدري بيت عبد بن مسعودي كان بتو هر کسی که ها دست خوب دین خوب در تو هموش دیو بیج را اما چه حکمت دانیه بلکه چه آتی دهی بلکه فتنه آتی دهی اما فتنه تو وهنده هموش تکی بگا بگو بیجی یا انجا حیوانی اوی چه مازن یلالی هی چه مازن یلالی مخالفات مازن یلالی هی جا شرک یلالی هی جرح كبائر اللاري هين تبچي ونيا بيني ونيا سنتك وشتك مستحف كين ومجير كي ونيا وبري بداوي وشتو تيدي همو و نكرينا وشو ولب كي جواد نبست بري بداوي مستحب او سبب فيش تي مستحب دي چلي هتيش دو بيتا فتناش یعنی یعنی تبچي بيجي والله بيعمل صلى الله عليه وسلم حديثة وقودي سر وزغه وزغه عم بيجينا خما قرية يعني أنا مال ده بيت بتينو ها تو چی بجی والله اوش هوک هوک ما خیره بکجی و نیا بکه و پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم یه هوگوت یا وقت ابراهیم علیه الصلاة والسلام هود کرده و نه ایلا کان این فتنه اوه شارزا نبی دینی اوه گلک علم نبی دینی دبیت بیتا چی اف حدیثه دبیتا فتنه که مازان دو دبیتا سبب هنده و نیا که او اوه شوره پی و وقتی ابراهیمی او کرد با علی صلاة و سلام و نخرا شوره پی اول کرد و اول کرد ونیا مهم دو بیته چه؟ إلا كان لبعضهم فتنة إلا اول دو بیته فتنه بر هند اف چتانا همو بو خلکی نگوتن حتی چلیتن؟ حتی عالم شارزاد بید ونیا او چی جراش معنا هند اونیه معنا وا خفنانا و وا قولنا اونیه یعنی دین خود چلی بکر؟ وشیره نه چی جا دین خود نوهای تبشارتن بس تو خوش بزانه مادام چه وشو تأثير یا يا أبو یعنی تو بتنا بينا فتنه بالعكس بتنا بینه سبب که إيمانات بقوات ببيت و و هشيتا <coughs> بس توش کنگی کنگی أفده بو إكدي هتا بودن وكانجي هشتیه هشتيتا وقت کنگی بو نبوتا تزاني بو نبو و نبو سبب هندك خده وبيغمبر دره بينده توش هنگی بو وي خلقي وي كسي اوه تو تبزاني أوه همه چه بيدويت همه حکمت و شارزایی بینی او تدرج فی دعوت وید یعنی امر وی دعوت کد که دست بکد چطه همه مهمتره و بیجید بوهای ای برانبری خوب پشت اینگه پیچ بشه دیتا خاره هنگی همو چش بو وی مروی دیتا دیار کرن و یکی الواش چنه <coughs> ناوت نه و صفات رب العالمینه و مگودی صلی اللہ علیه و الله که پیغمبر بجی صلی اللہ الله و سلم رجا قیامت رب العالمین. دی پی خود که در ناف کرده ناف جهنمه دا تو وی صفتی بوهن دکا بیجی تحمل ناکن و نظان معنی ویچی دی وی حدیثه چی نداره؟ درون اینه نداره ای او بریکات را خدا و پیغمبر چی لیواتن؟ درون این یونو نداره ای او بریکات را هم لیواتن و هنده مروف مسلمان تیوی واجتانه گله گله گله خوش شده و خدا نکتبش بر هنده او ایرادای ناین صفات در رب العالمینی دی بوهن بوتن بو خلکی بس اگر زانن دی ایک خدا و پیغمبر دروهی این تدره جاربونه تبوتن حتی شارزاد روا عبد الرزاقی عن معمر عن ابن طاووس عن ابیه عن ابن عباس رضی الله عنه أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه خده لبيت ومرو وقديد این مروفی انتفضه انتفضه یعنی لرزی گیانوی اگه هم بجنی هم یک بخورا وستا کن گیف مروفه ولی هاد وقتی اقال اخفناکا پیغمبری بی صلی الله علیه وسلم الناف صفات رب العالمین ده بحثی ایکل صفات رب العالمین کرد وی مروفه بو گیانوی لرزی و هر میک بخورا وستا استنکارا لذلك که ایمان پینا نبو یعنی گوتی اوه من ایمان وی صفتین و وی حدیثین فقال إن عبد الله بن عباس شبوتي فقال ما فرق هؤلاء يعني قلت أبا بود ترسن قلت وي مروفي قلت وي جماعة قلت بو أف مروفة ترسن يعني أف مروفة إيمان في حديث نايني توا بيعنبري صلى الله عليه وسلم قلت فأبا صفتك رب العالمين يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه قلت أف مروفانا وقته آیت آن حدیث معنا و دیار محکم او معنا و دیار بی تو آشکرا بیت و اقیم الصلاة معنا و دیار بی آشکرا یعنی وجد خوب درستی برای کو و کن و یهلیکون عند متشابه اما ما حدیثه که یان یعنی آیته که یان یعنی کلمه که وقتی معنا و نزانن و دیار نبیده چه لهن یهلیکونه بوده ده هلاک چن یعنی ایمان پناهینه بتنام من مروف ایمانداری ها بید مروف دار. او آیت او حدیث او کلمه معنا وزانید دی ایمان پینید و او نزانیدش هر دی چلی کرد هر دی ایمان پینید و دی بیجیدش ونیه او معنا کامل و درستی هایی بس از چلی ناهم از تناگم از و ونیه او خلالکه و عیبکه هات که دا یاد من دا چونکی آیت قرآن و ونیه هر بکی رب العالمین گوتین آیت محکمت هن و آیت چه هن متشابهت هن محكم يعني معنى وادي فاعلم أنه لا إله إلا الله أفا كي روجه العثمان كشعب العثمان نبيت يا ديار واشكره شو إلهية حقنين وعبادات نبيت بكسب ذكر إلا خدي نبيت وإلا الله نبيت هذا معنوية ديارة أبيت بجن محكم متشابه أو آية أبيت معنوى بها مكسكي ديارنيها وتشابه كش يا تشابه كش أغلب جرات تشابه نسبية يعني یعنی بيت أسمع ناوي كلمة نظرم وآية نظرم اما عالمك زانت معنوي تو زاني يدي زاني بس أسن زاني نيو أفنجي كيمات يكاد من عز بخود يرانا چويما من خفير نكريا هندك اجتماعي هاي كتشابه یعنی واجيا يا مطلقة بهمايا كانجي وكي كيفية صفات الله كيفية صفات رب العالمين أف تشابه نفا كيفية دواجيا يا مطلقة كسن زاني شو رب العالمين یه عرشي عرشی یه چطور سر عرشی یه رینشتیه یه پیاوه یه پاگه کس نزانیده یه تشابه که ها یا مطلقه اما دي تشابه که يا چیه؟ یا نسبیه عبد عبدالله بن مسعودی عبد عبدالله بن عباس رازم بن اللي لبی نا نابید مروی ایمان داره و بید وقتی آياتك که حدیثه که معناوی تیگه هشت ولاد ایمان پی اینم و که حدیثه کش استینه کلمه که ایمان پینا اینه اوه هلاک چونه رو به ایماندار همو گاوه ده ایمان اینید کل من عند ربینا همو اللالی که هاتی همو اللالی رب العالمین هاتی بس اسی و آیتیان و کلمهان و حدیثه از چه ناکم از تناگه همو معناوی بومن دیار نیه هنگی مروف ده چه لهت هنگی ده مروف بیتر مروف اکی ایمان داره که کامل هر حدیثک بومروی ها تگوتن بومن ها تگوتن که ام معناوی تنگین ام ده مادم حدیثک آسان حد بجن اوه که حیف پیغمبریه و خفنا پیغمبری صلی الله علیه وسلم و پیغمبرش دال قرآن بود که وحی عثمان بواتی معنای معناوی درسته بس از خلالکه و کماتیکه هات که دا یا مروی ده شیار مروی بسرمان نابید چه بکن نابید ام اینکاریا کلمه که قرآن بکن یا حدیثه که بکن صلی الله علیه وسلم چونکی وقتی پیغمبری صلی الله علیه وسلم وقتی وام مروی المشرک اینکاریا ای که ناوی رب العالمینی من بس اینکاریا ما إيمان الرحمن يعني نحن إيمان بخدي هاي بس إيه ناف إيه كلمة رب العالمين قلت وهم يكفرون بالرحمن قلت كفرين يبرع العالمين هم بلا إيمان ذات رب العالمين ونيا ربوبية رب العالمين بس چونك إيمان إيه نافينا إنا بسبب هنده إيه السبب كبه كافر ببن ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك وقتی قرائشی ها شاگال پیغمبری الله علیه وسلم که گلک جرای بجید بسم الله الرحمن الرحیم ان ناف قرآن دانا رب رب العالمین الرحمن یتید این کاریا وینا ویکر فانزل الله تعالی و هم یکفرون رحمانی به هندش رب العالمینی اف آیت اینا خاره گوتی مشرک و کافر ایمان چه نبو؟ ایمان رحمانی نبو و کفرینی وینا ویکر او ای سبب و کپی چه ببین؟ کپی کافر ببین وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين